Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. dođe Isus u grad Samarijski zvani Sihar, blizu sela koja dade Jakov Josifu, sinu svojemu, a onde bijaš izvor Jakovljev, Isus pak umoran, od puta seđaše tako na izvoru, bješe oko šestoga časa, dođe žena iz Samarije da zahvati vode, reče joj Isus, daj mi da pijem jer učenici njegovi bejako otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si judej tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, jer se judeji ne druže s Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božiji, I ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, gospode, ti vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda, odakle ti onda voda živa. E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i oni s njega pijaše i sinovi njegovi, istoka njegova. Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožednjeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do vijeka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu, izvor vode koja teče u život vječni. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš, nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, gospode, vidim da si ti prorok, oci naši klanjaku se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, Ženo, vjeruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od judeja, ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati Otcu u duhu istini, jer Otac straži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija, zvani Hristos, kad on dođe, objavi, objavit će nam sve, reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom dođoše nje učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali nijedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite i vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos, iziđoše dakle iz grada i dopođoše njemu, a u međuvremenu moljaku ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi, a on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govoraku među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo djelo. Ne kažete li vi da su još četiri mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu i koji žanje prima platu i sabira roz za život vječni, da se raduje zajedno i koji se je i koji žanje, jer u tome je istinita riječ, da je drugi koji se je, a drugi koji žanje. Ja vas poslav da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trudnikov ušli, a iz grada onoga mnogi od Samarijana povjerovaše u njega za riječ žene koja je svjedočila. Kaza, kaza mi sve što učini, kada dakle dođoše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda dva dana i mnogo im više vjerova za riješ njegovo, te žena govorako, sad ne vjerujemo više zbog Tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj svijeta, Hristos. vaskrse. Evo, i ove nedelje se sabrasmo da slavimo gospoda. A kroz svu istoriju čovečanstva vazda su svi narodi, i oni koji su poštovali pravoga Boga i oni koji nisu imali dane koje su izdvajali nad drugim danima, dane koje su posebno poštovali, jer smatraku da se u te dane desilo nešto što je za njihov narod ili za čitavo čovečanstvo bilo veoma važno, nešto što treba pamtiti i na što se stalno vraćati. Praznovali su jevreji subotu, sedmi dan, dan u koji je gospod Bog, pošto je stvorio sav svet, vidljivi i nevidljivi, odlučio da počine od dela svojih. I njima, jevrejskom narodu, zapovedio da taj dan naročito praznuju. Poštuju i muslimani petak, kaže se petak, turski svetac. Poštuju ga zapravo kao dan koji je gospod stvorio čoveka, Adama, šesti dan. Poštuju, ali to stvaranje jako je bilo dobro i savršeno, jer sve bi dobro što gospod stvori, ipak ta priroda je pala, nije dostignuta punoća. A kad nešto praznujemo, praznovat ćemo ono najsavršenije, najlepše i najbolje. Jer pao je Adam i sav ljudski rod se razboleo nakon njegovog pada. Ulaz u raj je bio zatvoren i pravednici i grešnici Svi su očekivali javljanje obećanog Mesije, izbavitelja koji će spasti sav rod ljudski. I on se javio. Javio se, kako u Svetom pismu piše, u vreme Kesara Avgusta. Postao čovek onako kako su proroci predskazivali. To ne samo jevrejski proroci. Kroz čitavo čovečanstvo imamo predskazanja o tome da će se javiti Mesija. Pa po drevnim persijskim rukopisima, pa po kineskim čak predskazanjima. Ali eto, On se javio i izabrani narod nije ga prepoznao. I morao je da postrada, da siđe u ad, da sveže vlast đavola i onda da projavi svoju silu. I u prvi dan nedelje, kako se kaže u dan nedeljni, vaskrsao je, pobedio smrt, dao nam nadu, vaskrsenja i večnog života i ispunjenje svih onih obećanja koja su vekovima proroci predskazivali, dajući narodu zračak nade, da nije sve uzaludno u životu. I od tada, pa evo, do sad i dok je sveta i veka, mi imamo tu pouzdanu nadu i znamo u koga verujemo i znamo šta nam je obećano. I upravo stoga praznujemo ovaj dan, nedelju, kao pobedu nad smrću, kao proput u carstvo nebesko. Ali ne samo to. Gospod je, dakle, stvorio sav vidljivi i nevidljivi svet za šest dana, Sedmi dan je odpočinuo od svojih dela. A raj, raj nije stvoren u krugu od tih šest dana, već se kaže da ga tek posle nasadi na zemlji. To jeste predznamenje Carstva Nebeskog, jer vidimo da se i u ovome svetu sedam dana smenjuju ciklično, a upravo taj osmi dan jeste dan večnosti, dan u kome će se projaviti Carstvo nebesko. Iz toga, dakle, onaj raj je bio samo predznamenje tog budućeg carstva koje nam je obećano i u koje smo svi mi pozvani da uđemo. A nedelju, dakle, praznujemo i kao prvi dan, ali i kao onaj dan koji dolazi nakon sedmog dana. Dakle, kao taj osmi dan carstva budućeg. I upravo ulazeći u liturgiju i jutros i svake nedelje, mi smo ušli kroz odškrinuta vrata na prag tog osmog dana. Ovde se sada dodiruje zemlja sa večnošću. I mi, mi smo pozvani da predokusimo od tog budućeg dobra koje nam je obećano. Dato nam je telo i krv samog gospoda i Boga našeg onoga koji je pre večnosti, koji je sve stvorio i koji je toliko daleko od naše prirode da mi to ne možemo ni zamisliti. Iz toga i mi poštujemo ovaj dan, iako se brinemo o svom spasenju, naravno da ćemo sve učiniti da se pojavimo u dan nedeljni na svetu liturgiju, da okusimo od budućeg veka i tako okušajući da imamo nadu i zalog i večnih dobara. A eto, kroz svetu liturgiju došlo je vreme i za čitanje svetog evanđelja. Pa nam svake nedelje predlaže crkva neku priču, reč Božju, s koje trebamo izvući korist i učiniti sebe sposobnim i pričasnim za ono što će trebati da se dogodi za naše sjedinjenje sa večnim i nepristupnim Bogom, tačnije sa Bogo čovekom. I videli smo da u onim nedeljama pripremnim za veliki post i u samim nedeljama velikog posta evanđelja su bila usmerena upravo na borbu sa strastima, na naše očišćenje, na pripremu za dočekivanje najvećeg praznika koji je čovečanstvo ikada praznovalo, Vaskrsenja gospodnjeg. A sada u ovim nedeljama nakon Vaskrsenja vidimo da su evanđelske priče usmerene na pokazivanje sile Božje. Vidimo čudesna isceljenja gospodnja, vidimo čudesne promene ljudi. Tako i u današnjem evanđelju u ženi Samarjanki vidimo jedno čudo, možda ne čudo, telesnog isceljenja koje vide smo prošle nedelje kada je gospod iscelio raslabljenog 38 godina ležavšeg pored vrata općih. Ali vidimo čudo preobražaja duše ljudske u susretu sa gospodom. I nada naša, jer gospod je objavio sebe kao Mesiju, evo ovde, prvi put od kad je došao kao čovek u svet. I upravo nije sebe objavio starešinama jevrejskim, učenim farisejima ili levitima, sveštenicima, već jednoj ženi, ženi grešnoj, čak ne ženi iz jevrejskog naroda, nego samarjanki. A samarjani su bili narod koji je smešao veru jevrejsku sa verom paganskom, koji su bili mrski jevrejima, tako da jedni s drugima čak nisu ni razgovarali. A gospod koji je došao u svet ne samo radi jednog naroda, već da čitavo čovečanstvo izbavi iz potopa greha, prišao je, sačekao tu ženu Samarijanku i započeo razgovor sa njom. I vidimo kako joj polako otvara svu istinu neba i zemlje. Prvo proniče u njenu dušu, pokazujući joj da ništa nije skriveno od njega. Kazuje joj sve ono što je ona mislila da on nikako nije mogao znati. I kao da pruža ruku kroz molj koji je u njenoj duši i na dnu srca hvata prekrasni biser i izvodi ga na površinu, jer polako joj govori teologiju, ono što je anđelima strašno da čuju, čisti njenu dušu rečju Božjom, govorio i da je Bog duh, da mu se treba klanjati, u duhu i istini. I na kraju, kada je već njenu dušu pripremio, koliko se može duša jednog slabog čoveka spremiti da čuje ono o čemu su sanjali mnogi tokom svih vekova čovečanstva, on joj kazuje da je upravo on taj Mesija. Jer i Samarjanima da su otpali od istinitog Boga, ipak su čekali Mesiju. I ona kad čute reči, dogodio se potres u duši njenoj. Tu se svaki razgovor prekida. I te reke žive vode o kojima joj je pričao, potekoše kroz njenu dušu. I ona ostavi vedra i zaboravi na ono radi čega je i došla ostavi tu propadljivu vodu, jer je u sebi imala onu besmrtnu i nepropadljivu. I svi ti gresi, sav taj život, sve to kao gumicom zbrisano i ona postade propovednik reči Božje i ode među Samarjane i reče im da je došao Mesija, A gospod onda za njom uđe u Samariju i tamo ne kaže se u Svetom pismu ni da je čuda činio, da je bolesni isceljivao, već kaže da je govorio reč. I radi te reči mnogi poverovaše u njega. I upravo ta neznabožačka Samarija postade bliža Bogu od Judeje, tako gorde i ponosne, na istinito bogopoštovanje. I potekoše kroz Samariju reke žive vode i umnožavaše se blagodat Božja. A mi, braći i sestre, vidimo da su i kroz našu zemlju potekle vode, ali ne žive, su ode mutne i razorne. Znak Božjeg upozorenja. I gledali smo proteklih godina strašne nesreće svuda po svetu, uragane, tsunamije, zemljotrese, poplave, požare, strašna razaranja i mnogo žrtava, I nismo izvukli pouku iz svega toga. Smatrali smo da je neko drugi grešan, da se to nekima drugima po pravdi dešava. A eto, Bože upozorenje došlo i do nas. I sada više nismo gledaoci, već akteri I vidimo sada domovi porušeni, polja potopljena, ljudi raseljeni i plač i vapa i svuda po našoj zemlji. I Bog, mnogi ostali bez svojih domova, mnogi bez ičega što su imali. I to je, eto, Božje dopuštenje. I da ne mislimo da je to kraj izlivanja Božjeg gnjeva, već samo blago i dobrodušno upozorenje, poziv na pokajanje, jer, kako i kaže sveti Grigorije Bogoslov, da ne dao Bog da iskusimo od dna čašu Božjeg gnjeva. A ovo može biti prilika za sve nas da od svega ovoga izvučemo korist. Jer svi grešimo i pre ovoga potopa vodenog videli smo da je ceo svet potopio potop greha, a Bog koji se ne gnevi po prirodi, već je on po prirodi milostiv. Ali eto, prognevi se kad ga mi primoramo na gnev. A i tada sve su to blage pouke. Uvek nas čeka i čeka i poziva na pokajanje. A šta vidimo u svetu? opšti razvrat. Ateizam koji je u stvari samo maska satanizma kako se ismeva svemu što je Božje i svemu što je dobro i korisno. Vidimo povampireni fašizam, vidimo stradanja hrišćana svuda po svetu, pa tako za moderni svet i neke neverovatne stvari da je to sad u nedelju, na primjer u Sudanu, jedna hrišćanka, trudna sa bebom od 8 meseci, osuđena na smrt zato što je prešla u hrišćanstvo. I na sudu je pitali hoće li da se vrati u islam. Ona je odgovorila da je ona hrišćanka. I osudili je na smrt dali joj četiri dana da razmisli, da se pokaje po njima. I tako vidimo dokle ljudska priroda pala. U školi bezbožni programi i vidimo ako malo bolje sagledamo sve to što se uči da je u korenu svega toga a i na kraju svega toga jedna teista misao, jedna teista reč. Nema Boga. I na toj, na tom postulatu razvija se sva teorija modernog doba. I onda sve postaje dozvoljeno. I onda se ljudska priroda sklona grehu sa semenom satane u sebi lako razvraća i kreće put onoga koji želi da ju uništi i time ražalosti Boga, stvoritelja sviju. U crkvi vidimo raskole, manjak ljubavi, nema ni jedinstva, duh sveta koji napada svim silama, I zaista malo stado se s naporom bori da uzme mrvice blagodati sa prepune trpeze Božje. A Hristos stoji pored svakog od nas, kao pored ove Samarjanke, i svakome kaže, daj mi da pijem. A mi, čovečanstvo, zaneti sami sobom, prolazimo pored gospoda, ne dajući mu ni kap vode. Zato i gospod šalje sve te opomene. Zato i primećeno je u zadnje dve godine da su se po svetu pojavile crveno-krvave reke koje naučnici ne mogu da objasne pa su tako zabeležene u Francuskoj, u Beriju, prostite, u Danskoj i još mnogim zemljama reke kao krv crvene potekle, neznano zašto. I ako se ne pokajemo, ako ne priđemo istinitom Bogu, ne očekujemo ništa dobro, ni za nas, ni za naš narod, ni za svo čovečanstvo. A eto, već danas možemo učiniti. Gospod poziva. Umnožimo molitve za stradajući narod, jer danas stradaju u Srbiji, sutra već nesreća neka može doći i kod nas. A ako milost ne pokažemo, kako da očekujemo milost i od Boga i od ljudi? Zato je i crkva naša pozvala, posebno mitropolija, da eto, pored ovih duhovnih dobara, pored molitve, pored dobrih želja za narod naš, da skupimo i materijalna dobra koje nam je Gospod dao da danas budu kod nas, ali sutra nam se već mogu i uzeti, jer su sva dobra Božja i On raspolaže njima. Zato dok su još kod nas, činimo dobro i umnožimo ih za večnost i pomognimo onima koji nemaju. Naša mitropolija skuplja prilog preko svoje dobrotvorne organizacije Čovekoljublje i Prilog će se skupljati tokom ove cele nedelje. Tako da kogod ima hrane, obuće, odeće, higijene, novca, možete to ostaviti tu kod bratije da se pošalje za stradajući narod naš u Srbiji. I da tako, eto, pokažemo bar neku prvu nameru, prve znake našeg pokajanja i obraćenja je da bi reke žive vode potekle i našom dušom kao i dušom ove Samarjanke, te da i mi možemo posvedočiti da smo sinovi istinitog Boga, da opravdamo taj naziv hrišćana kojim smo nazvani i u koji smo se obukli, da tako i sada i u večnosti slavimo ga, slavimo Vaskrslog gospoda sa Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.